מזמור קמ"א, מזמור לדוד. אדוני קראתיך חושה לי, האזינה קולי בקוראי לך. תיכון תפילתי כתורת לפניך, משאת כפיים מנחת ערב. שיטה אדוני שמרה לפי, נצרה על דל שפתי. אל תת ליבי לדבר רע, להתעולל עלילות ברשע. את אישים פועלי אוון, ובל אלחם במנעמיהם. יהלמני צדיק חסד, ויוכיחני שמן ראש על יני ראשי, כי עוד ותפילתי ברעותיהם. נשמטו בידי סלע שופטיהם, ושמעו אמרי כי נענו, כמו פולח ובוקע בארץ, נפזרו עצמנו לפי שאול. כי אליך, אלוהים אדוני עיני, בך חסיתי אל תיער נפשי. שומרני מדי פח יעקשו לי, ומוקשות פועלי אבן. יפלו ומחמוריו רשעים, יחד אנוכי עד אעבור.